Sveiki, gerbėmieji mm, kolegos. E, šiandieną norėtųsi, mm, e, norėtųsi reikėtų aptarti vieną, vieną gana svarbę temą, tai yra sovietinė kultūra. Kultūros įtaka, lietuvių kultūra, ypač dabartiniai, tai čiagi dar visuomenė nesibaigusi diskusija ir mūsų santykis dar neįgavęs tam tikro e, atstumo, tam tikro atšalimo ar, ar kažkokio tokio uh, objektivumo. Na ir, ir galima prisiminti, kad, kad, kad, kad ir Putinaitės diskusijas, diskusinės knygas ar, arba čia nesibaigiančius ginčius su, su na, turbūt geriausias to įvaizdis būtų Salomėja, Salomėja Neris, kaip mes turime vertinti, ar galima atskirti politinę veiklą, jeigu ten iš viso tą, tą ką jį E, kolaboracinė veikla politinė gali būti vadinama nuo kūrybos e, ką iš kūrybos pasi pasilikti nepa rekomenduoti e, jaunimui ir vaikams skaityti ar įtraukti į edukacinės programas ir taip toliau ir taip toliau. Iš tiesų, iš tiesų klausimų yra, lygiai taip pat kaip, kaip ir su lietuvišku kinu, na gal su lietuviška architektūra mažiau, mažiau problemų kaip ir, ir su muzika, nepaisant to, kad, sakykime, muzika buvo išnaudojama ideologiniam e, dorojimui labai ir labai aktyviai. E, tai tiesiog konstatuosiu, kad kad e, santykis e, yra gana, gana dabartinės lietuvių visuomenės, na, lietuvių Lietuvos visuomenės, turbūt taip reiktų sakyti. Ir, ir pusės, kad e, sovietinė kultūra tai buvo naujas reiškinys Lietuvos istorijoje ir, ir naujas reiškinys ne tik dėl to, kad ideologizuota valstybės kontroliuojama, ji labai sureikšminta buvo, skirtos milžiniškos e, lėšos. Ir, ir e, nieko panašaus iki tol niekada nebuvo. Apie tai, kad caro imperijai, na, kokią jie čia kultūrinę politiką vykdė, išskyrus cenzūrą visuotinę, kad cenzūravo tiesiog viską, ką tik įmanoma, nieko daugiau jie, jie ir, ir nedarė. Pasakyti, kad štai va čia imperinis arba imperinė poezija, ar imperinis e, teatras, jau nekalbant apie, apie dailę ar architektūrą, na, genėtinai sunku. Buvo, buvo tam tikrų apraiškų, bet, bet kadangi valstybė tam lėšų neskyrė, o tik tai uždraudinėdavo arba leisdavo, na tai ir, ir, ir tas kultūros administravimas buvo, buvo nei, nei šioks, nei toks. Pagaliau Rusų imperija buvo skurdi, biurokratiškai neišvystyta ir e, jų administraciniai pajėgumai pasibaigdavo su apskritim arba ujestu. Tai net iki dabartinio rajono lygio nenusileisdavo. Na, gubernijos centrai, va taip, Kaunas ar Vilnius Gardinas, Na ir, ir po to ten po, po 5-6 su jėzdu miestus. Ten dar, dar kažkas daroma. Švietimo sistema, na tiesiog viduramžiška, jeigu ten tie nepilni 5 procentai pradinės mokyklas tik tai lanko, o gimnazijos dar iš tų dešimtadalis, tai jau ten apie universitetus iš viso tik tai vieną, tai plus dar ir, ir Lietuvoje už sunaikinamas universitetas ir aukštasis mokslas. Na tai taip, tokia, mm, tokia labai kreiva šleiva biurokratinė Prūsija kopijavo nuo, nuo Petro I laikų, bet nieko ypatingo. Tai Sovietų sąjunga iš tiesų tai jau buvo naujas žodis. Kaip minėjau, totalitarinė valstybė, na, totalitarizmas čia nėra politinė sistema, tai greičiau valstybės tipas ir tų totalitarinių valstybių mes pasaulio istorijoje galime surasti nuo, nuo Cinių dinastijos pirmosios visakinėje suvienijusios ir Japonijai ten kokį tokugavo ir rinkai ir, ir, ir Egipto senojo mm, senosios karalystės laikais, kai, kai kada ten galima kalbėti apie totalitarizmą. Na, bet, bet tradiciškai tai, aišku, siejama su Hanos Arent e, veikla, na, publicistės, filosofės. E, jinai bando apibūdinti Sovietų sąjungos ir, ir Vokietijos, nacių Vokietijos režimus. Na ir tas totus reiškia visą apimantis. E, Pati terminą e, išpopuliarino ir sugalvojo tai dar anksčiau Benito Musolinis, kuris aiškino, kad jo fašistinė valstybė yra, yra totali, totali ar totalitarinė. E, kitaip tariant, valstybė kišasi į visas gyvenimo sritis nepalieka nieko nuo šaly, nuo ekonomikos iki, Mm, iki religijos, e, nuo kultūros, iki pramonės ir, ir e, pramonės žemės ūkio ten ir, ir tiesiog būties gyventojų. E, ir taip, totalitarizmo bruožai Na, jos ten šešis, septynis išskiria, bet mums svarbiausias vienas iš tų bruožų, tiksliau netgi du, tai, tai vienas informacinio srauto valdymas. Kitaip tariant, valstybė perima į savo rankas visą spaudą, žiniasklaidą, masinės realiu atveju tai tiesiog visas informacijos priemonės. E, kitas e, na, aukštosios ar, ar populiarios kultūros e, perėmimas į savo irgi rankas, kontrolę ir, ir, ir manipulacijos vykdymas. Lygiai taip pat kaip mokslo, švietimo ir, ir bet kokios dvasinės veiklos. Tai nereiškia, kad kad totalitarinėse valstybėse negali būti kontrkultūra, subkultūra, bet visais atvejais e, visi tie reiškiniai bus persekiojami ir persekiojami dažnai naudojant na, tiesiog nežabotą smurtą. Prie e, sovietinio totalitarizmo ir, ir, ir sovietinės kultūros, ai, e, tą pačią progą pasinaudosiu dėl termino sovietinis, rekomenduočiau jį naudoti, ir ne tik dėl to, kad, kad jisai atspindi mm, Sovietų sąjungos esmę. E, na, ne tarybo, sovietų, na, ir dabar tarybos veikia, bet e, sovietas buvo kas kita negu kad taryba. Taryba, tai mes turime omeny, kad išrinkti, atstovaujantis, kažką reprezentuojantis. Žmonės susirenka ir priima sprendimus. Na, dieve tu mano, Lietuvoje ponų taryba nu, nu, Kazimero laikų mm, veikia ir, ir, ir, ir, kaip sakant, ir nieko. Mm nuo to, nuo to niekam e, blogiau nebuvo. Geriau gal irgi nebuvo, bet e, tuo tarpu sovietai tai ne šiaip savo kažko atstovai, o tik tai su komunistuojančių, tik bolševikų, tokių aktyvistų susirinkimas. Tokiam miestą kaip Kaunas galėjo tą tarybą sudaryti 42 žmonės, nieko nerinkti, čia 18 pabaigoj pabandė irgi. Mm, ir, ir taip susirinko skelbia, kad visa valdžia mieste 150 e, tūkstančių priklauso jiem. Visi, kas prieš, e, bus e, nuginkluoti, galų galia, jeigu rimtai priešinsis ir sunaikinti. Ir, ir dar, kai, kuomet Lietuva okupuojama ir stoja, stoja surengiamas prieimimo į Sovietų sąjungą politinis spektaklis, tai ten įstojimo toj deklaracijoje ir bendrai to vadinamo liaudės Seimo deklaracijose visur skelbiama, kad, kad e, Lietuva yra paskelbiama e, sovietinė sovietinė respublika. Tik tai 40 e, metų, na, taip rudeniop ar, ar, ar čia susgribo, kad ta sovietinė labai jau ausis rėžė ir, ir, ir ėmė patys komunistai e, stengtis, kad naudoti vis plačiau tarybinis, nesovietinis. Na, galų gale kalbininkų dėka visą tai buvo įtvirtinta, bet dar pasikartosiu, jeigu, jeigu bazinėse dokumentuose, e, toj sovietiniai pirmoji konstitucija, stojimo deklaracija, liaudės Seimo nutarimuose visur naudojama sovietinė ir Sovietų sąjunga, tai kodėl mes čia dabar dabar turėtume apsimetinėti, kad, kad tai kažkokios ten tarybos ir, ir, ir, ir mm, atnešta ir atnešta. Gerai, e, sovietai sovietais, e, puikiai so, žinote, kad, kad patys e, tie sovietai renkami jie ar, ar skiriami, jie realiai nieko nevaldė, E, viena iš totalitarizmo vienas iš požymių yra dominuojanti partija. Beje, gali totalitarinėse valstybėse būti kelios partijos, e, pseudo jos pseudo būna, A, liaudės demokratijos modelis Stalinas sugalvotas. Tai Šiaurės Korejai gal nustepsite ten irgi. Iš to, kad, kad ne viena Kinijoje, ne viena partija, na, taip pat kaip Lenkija demokratiniai respublikai. E, taip patgi ten po tris partijas leido veikti visos kontroliuojamas, na, o viena jau ta labiausiai komunistinė, absoliučiai viską valdanti. Tai e, taip, e, kaip patys sovietai žvelgia į kultūrą, kas tai tokia. E, tas požiūris išplaukia iš marksizmo, iš Markso mokymo apie visuomeninės formacijas. Na, kitaip tariant, ten tas vadinamas bazės ir antstato modelis. Bazė tai yra gamybiniai santykiai, na, kokie ten gamybiniai santykiai, vergovinė santvarka, dar anksčiau mm, senovės mm, na, biurokratinė, na, tarpupė Egipto ir, ir panašiai, kaip, kaip ten Mengelsas įsireiškia, azijietinis gamybos būdas, nu, kuomet valstybė, valstybės žiniai ir biurokratai yra išnaudotojų klase. E, vėliau vergovinė santvarka, kuomet vergus išnaudojo, dar, dar vėliau feudalizmas, tai valstiečių išnaudojimas, kapitalizmas, proletariato arba darbininkų išnaudojimas, na, o socializme, socializme, kaip jie teigia, antagonistinių klasių nėra, niekas nieko neišnaudoja. Na, realiai tai, tai iš tiesų išnaudoja, tai sovietinė biurokratija, Nu, aukštoji partinė vadovybė, kitaip tariant, tai, ką vadiname nomenklatūra. Mes vadiname ją patį save, taip, taip vadinu. Nomenklatūrininkai, kai, kai, bet formaliai, formaliai taip nėra. Tai gerai, tas formacijas nulėmė santykį su gavybos priemonėm nes vergas e, nieko neturi žemdirbys e, turi savo sklypelį iš feodalo gautą darbininkas turi savo na kūną įgūdžius ir sugebėjimus o fabrikai e, kapitalistui priklauso na o socializme viskas valstybei priklauso na darbininkai kaip nieko neturėjo tai tai tai tai tai taip ir neturi bet atseit valstybė jų neišnaudoja na kaip ten neišnaudojo tai čia Atskira šneka. Palyginus su caro laikais, taip, mažiau išnaudojo, čia reiktų pritarti. E, bet e, su socialdemokratiniam valstybėm, vakarų Europos ar Skandinavijos, na, tai išnaudojimas buvo pakankamas. Gerai. Bazė. Nu, tie gamybiniai santykiai pagimdo kiekvienoje iš tų uh, keturių ar socializmo penkių epochų vadinamą antstatą. Antstatas tai yra kalba, kultūra, bendrai plačiaja prasme, bet kokias dvasinis gyvenimas. Pasikeičia bazė, pasikeičia ir antstatas. Na tai čia, nu, ko gero, tai, tai jeigu jau taip viskas būtų sugriauta, kad nelieka ekonomikos, nu, tai ko, kokį jau tu ten tokį ant užsiminėti. Ir tai individualiu. E, bet e, sovietų akim pasikeičia santvarka, vadinasi, visa, kas buvo reikšminga ankstesniai santvarkoj, kapitalizme ir feudalizme, praranda savo prasme. Tai iš dalies paaiškina jų tiesiog nažvėrišką barbariškumą. E, tiek e, Sovietų sąjungos, na, Rusijos sovietinės, e, tiek ten Kinijos kokios, Kambodžos ir, ir, ir, ir panašių veikėjų. Tiesiog sunaikinkim viską, kas, kas buvo iki mūsų sukurta, ypač dvasinėje sferoje. Galima palikti vieną kitą pavyzdį, turi būti nušluota. Tai jie, jie tą labai efektingai E, na, jeigu nenaikino meno kūrinius, tai, tai e, specialius fondus, kad ten niekur ypatingai nedemonstruoti, greuti bažnyčias ir, ir, ir rūmus, viską nušluoti ir va, socializmas pagimdys savo, savo naujas e, savo naują anstatą, naujas kultūrinės formas. Aišku, Sovietų sąjungoje iki tokio marazmo kaip Kinijoje Mao Dzedūno laikais per vadinamą kultūrinę revoliuciją nenusirito bet e, stengiasi, stengiasi iš, iš paskutiniųjų. Nenusirito iš dalies dėl to, nes e, ėmė baisėtis net ir komunistai už Sovietų sąjungos ribų, E, tuo ką jie čia išdarinėja antra na jeigu kapitalistam galima parduoti tai vadinas kažką ten tas paveikslas reiškia ne nereikia visą paveikslų galeriją imti ir sudeginti nu, galima galima parduoti vėliau kaip turizmo gali veikti objektas ir ir ir ir taip toliau truputį praktiniai sumetimai na lygiai taip pat kaip visą miestą nugriausi nu tai jo vietoje kapitalistinį ar ten feodalinį reikės naują statyti nu, o plytų kaip sakant naujų nėra tai na stovi ir stovi, galima palikti. Mm, bet nusiteikimas buvo toks, kad viskas turi pasikeisti ir būtis, ir etika, ir rūbai, ir, ir, ir knygos, ir, ir dailė, ir taip toliau, ir, ir, ir, ir taip toliau. Prie viso to e, prisidėjo na, testinės revoliucijos idėjos ar permanentinės revoliucijos. Čia Trotskio ir Trotskistų, bet lygiai tą patį e, kalbėjo ir rašė ir Stalinas, ir, ir Brežnevas iki pat perestrojų. Pirma, tai valdžios užgrobimas, politinės valdžios. Na, tai ten, kaip žinote, lapkričio mėnesį 17 metais perversmą surengė, vėliau išvaikydamas teigiamą susirinkimą įtvirtino tą savo perversmą. Užgrobė valdžią viena grupuotė, bolševikų su, su, su Leninu prieš akį ir masinio teroro pagalba tą savo valdžią įtvirtino. Antras žingsnis po politinės valdžios užgrobimo e, buvo tokių pakeitimas. Tai ma masinė nacionalizacija visko, ko tik įmanoma, tame tarpe tiesiog yra ir asmeninių daiktų, ir, ir, ir sukauptų kažkokią vertybę, ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Darbo prievalės įvedimas, kortelių sistemos, kuomet maistas, galimybė įsigyti maistą, tiksliau, suteikiama tik tiem, kurie dirba režimui ir, ir na galų gale žemės atėmimas iš, iš valstiečių ir sukūrimas valstybinių dvarų su, su tų valstiečių, jau nežinau, antrinių ar tretinių įbaudžiavinimų, pririšimų prie žemės. Likus uh, užgrobus valdžią, pakeitus visom, visuomenės struktūrą ir, ir, ir ekonomiką su valstybėmis, turėjo prasidėti, į paraleliai, bet, bet jau tada turėjo prasidėti kultūrinė revoliucija. Čia nereikėtų painyti su, su mano minėta Mao Zedūno kultūrinė revoliucija, kuri ten vis tik buvo kovos prie, prieš e, partijos biurokratiją, visokių ten na tiesiog e, masinės psichozės su masiniam žudynėm e, protrukis Mao Dzedūno kon konkreti labai politinė, politinė kampanija, kurios tikslas susidoroti su jo iš esmės asmeniniais priešais, visišką jo vienvaldystę įtvirtinti. Na tai įtvirtino. Ten ta kultūrinė revoliucija kainavo Kinijai, nežinau, kiek, kiek, kiek ten gyvybių gal ir, ir keliasdešimt, bet garsą tokį įgavo, kad, kad ohoho, bet, bet kultūrinės revoliucijas jie vykdė visur, kur tik tai sugebėjo užgrobti valdžią ir toj valdžioje įsilaikyti. Tai kultūrinės revoliucijos tikslas buvo pakeisti tradicinį gyvenimo būdą na kitaip tariant sunaikinti valstiečių kultūrą tą folklorinę tūkstančius metų egzistuojančią žemdirbių patriarchalinę religija grį grįstą kultūrą jeigu ją ne visiškai sunaikinti kad pėdsakų neliktų tai bent jau pakeisti jos esmę kad ji būtų e, ne patriarchalinė e, ne žemdirbiška ir e, laicistinė arba ateistinė bet bet ne religija grįsta kažką palikti liaudės papročių, adaptuoti kažką, bet, bet iš principo, kad, kad e, valstiečiai negyventų tą savo, pasikartosiu, tūkstančius metų egzistavusi uždara pakankamai, bet na, konservatyvų iš vienos pusės, o iš kitos pusės išsaugojantį ir, ir elgsenas, kultūrą, folklorą, gyvenimą. Na tai su tuo uždaviniu, kaip galit pa, pamatyti, pažiūrėję lietuvišką dabartinį kaimą, sovietai susitvarkė net ne šimtų procentų, turbūt dviem šimtais procentų, sunaikino viską, ką tik tai. Čia ir valstiečiai yra, be abejo, ir, ir dabar Lietuvoje, tačiau e, kultūros e, veikėjų vaidmuo. Na gerai, e, kultūrinės turi būti. E, Ta rezultatą jie įtvirtinę, iš tiesų net ir konstitucija rašė Sovietų Sąjungos 77 metų. Naujo tipo žmogaus sukūrimas naujo tipo žmogaus sukūrimas, e, kaip tas naujo tipo žmogus turėtų atrodyti. Na, Hruščiovas e, valdymo savo metu priemė naują TSKP valdančiosios partijos programą, į kurią įtraukė moralinį komunizmo statytojo kodeksą. Tai iš esmės tas moralinis e, komunizmo statytojo kodeksas ir, ir buvo to naujojo žmogaus na, pagrindiniais bruožais. Mm, tas naujas žmogus, aišku, pati idėja, tai čia jeigu pradėt kapstytis, tai surastume Romos Respubliką, ten uh, homonovus visų visokį reiškinį, surastume renesansą su, su, su Petrarka ir, ir uh, surastume, kaip uždavinį naują žmogų sukurti, taigi čia apšvietos pagrindinis projektas, paimkime valstietį, išdresiruokime jį visaip ir, ir, ir tada jau, jau toks atsiras naujas žmogus, kad, kad stebėsimės. Na, stebimės iki šiol. Bet, bet e, pasižymėti. Tai turėjo būti žmogus e, varštas valstybėje, savų interesų, jeigu ir turi kažkokio asmeninio, tai jie visada šimtu procentų aukojami dėl, dėl valstybės interesų. Na, valstybės tai lygybės ženklas komunistų partijos, lygybės ženklas nomenklatūra, lygybės ženklas nomenklatūros viršūnė, konkrečiai koks nors generalinis sekretorius. E, toliau, jis neturi turėti mm, e, nacionalinio prisirišimo. Jie tą ir deklaravo konstitucijoje, kad susikūrė naujas istorinis reiškinys kaip tarybinė liaudis na, homo sovietikus, kitaip tariant. E, tas homo sovietikus, kas tai tokio buvo, net sunku ir pasakyti, tai daugiausiai liumpena ir, ir visokie degeneratai, kurie e, mies, miestų dugnas, e, kurie tikrai prie nieko neprisirišę, nieko ne, neturi, tiesa dėl jų pasiaukojimo valstybė ir, ir nomenklatūrai galima bejoti, tai gana kriminalinė publika buvo, buvo gana siauro akiračio ir, ir stipriai gėrė ir, ir labai stipriai vogė. Truputį mm, neto tikėjasi kurdami naują tarybinį žmogų. E, Nealgoistas iš vienos pusės, kitaip tariant, algų didelių mokėti nereikia, kuklus būtyje, e, ateistai, jokių nu, religijų. E, na, iš kitos pusės taip, internacionalistai, tai yra be, be, be, be kalbinio ir, ir tautinio pagrindo. Na, kolektyvą vertinantis, kitaip sakant, kitų uh, per brūkšnelį, kitų tai yra savo viršininkų nuomonė labiau negu savo ir, ir, ir, ir panašiai. Kitaip tariant, tas sovietinis homosovietikus ir naujas žmogus, jisai turėjo būti idealiu pavaldiniu toksai valstybinis baudžiauninkas ar valstybinis vergas, mm, kuriam taip jie puikiai suvokė, kad puikiai valdo masinę teroro pagalbą, kaip bet kurį bet kada gali nužudyti. Bet e, teroras kainuoja labai brangiai reikia tų valstybinių žmogžudžių didelio kiekio. Nu kam, kam to reikia, jeigu galima įtikinti. O įtikinti galima va, per kultūrinį auklėjimą, per edukaciją, skirtingai nuo caro laikų kuomet ne tik kariuomenė ten iš tų kurie gali ir ir nori vos trečdalį paimdavo tai jau sovietų sąjunga siekė šimto procentų kad kad būtinai toj sovietinėj kariuomenėj tarnautų ne todėl kad amžinai ruošėsi pasauliniui karui o tam kad toj kariuomenėj tai tai tiesiog ten gi asmenybės e, su sulaužymas rusiška kalbinė aplinka ir formavimas formavimas e, sovietinio žmogaus e, tas pats na iš pradžių pradinių vėliau septynmečio visuotiniu mokslu na o galų gale prie chruščiovo visuotinis vidurinis mokslas įvedamas čia vėl reikėtų paminėti e, mokamų tas vidurinis e, mokslas nustojo būti tik e, Stalino valdymo pabaigoj, Hruščiovo valdymo pradžioj. Iki tol reikėjo mokėti, na, neipatingai gal daug už vieną vaiką Nu, reikėjo na, vieną mėnesinį atlyginimą atiduoti. Bet turint omeny, kad šeimos buvo didelės tais laikais valstietiškos, keturi, penki vaikai dažnai pamečiui, na tai galite įsivaizduoti, na keturi vaikai atiduoda keturių mėnesių atlyginimą ir e, vien tik už mokslą. Na, nu, nu, tą vaiką ir maitinti reikia, ir, ir aprengti, ir kažkur, kad jis gyvena rajono centre mokosi. Ne, ne, nebuvo, nebuvo ilgą laiką tas E, deklaruotas e, visuotinis e, mokslo prieinamumas toks jau labai prieinamas. Nu, kam reikėjo tą prileido, ko nereikėjo, to, to to neprileido. Hruščiovas išsikėlė idėją, kad visi viršininkai turi su aukštuoju būti išsilavinimu, visi vadovai. Na, pageidautina, kad, kad visi, visi mokyklas e, baigtų ir dar pageidautina, kad tos mokyklos daugiau mažiau būtų vidurinės. E, tiesa, atsirado ten visos tos profesinės, kur, kur liežuvis nesiverčia jų, jų viduriniam pavadinti tais, tais laikais. Na, E, visko atsirado. Gerai, akulturacija buvo įjungta pilnai per kariuomenę ir, ir, ir mokyklą. E, nuo mokyklo iki universiteto apie 15 procentų visų užsiemimų čia pamokų buvo skirta ideologiniam aiškinimui ir auklėjimui. Galų gale kurį laiką, tai čia iki 32-4 e, metų na, sovietų sąjunga buvo unikali valstybė dešimt metų istorija buvo panaikinta nemėgsta jie tai atsiminti bet buvo tiesiog panaikinta istorikų niekas neruošė istorijos pamokų mokyklose nėra vadovėlių nerašė universitetuose juo labiau istorijos institutų vat kaip mes suvokiame irgi nebuvo nei akademijoj nei tiesiog nėra istorijos ir nėra vietoj jos visuomenės mokslas tai yra Mm, ideologinis apdorojimas e, marksizmo, leninizmo, stalinizmo pagrindais. Mm, e, tiesa, Stalinas e, ketvirtam dešimtmetį įsitikino, kad po tokio mokymo tokie nauji žmonės gimsta kad nei bėgti, nei rėkti. Tiesiog visiški kretinai, e, kurių, kurių jų lojalumas pasidaro nebesuprantamas. Jie, jie per, per nelik lėkšti tokie, kažkas panašaus į klajoklius iš Mongolijos stepio išlindusius. Ir jis e, gražina privalomą istorijos mokymą. Mm, na, nu, kokia ten ta istorija ir kaip jį ten buvo mokama, čia irgi bet daugiau mažiau iki septinto aštunto dešimtmečio kažkas panašaus į istorijos studijas sovietų sąjungoj suformuojamos ir, ir, ir gyvendinamos. Lietuvoje gal tai ne, ne taip jautėsi, nes mūsų okupuoja, kai, kai jau tas e, sugrįžimas ir postumis buvo įvykęs. E, sovietų sąjungoje jautėsi, jautėsi gana ilgai ir ko gero ir dabar dar ten rusų paklausius, kai, kaip jie pasaulį mato ir istoriją suvokia, tai tik, tik, tik mm, nusistebėti belieka. Gerai, mm, pats e, Sovietų sąjungos stiliaus paieška, kultūrinio kodo kažkokio paieška, jį užtruko gana ilgai. E, jie dar valdžios neužgrobė, apie tai galvoja. Ten, ten buvo mm, visa pakraipa bolševikų, kaip, na, bogas trajitelstva kadangi dauguma valstiečių rusijoje berašiai jie formaliai tikintys tai bolševikai galvojo kad reikia reikia sukurti pseudo religiją e, religinės formos kad būtų e, tačiau be be be transcendentinio ir, ir dievo turinio ten toksai bogdanovas labiausiai aktyvavo Leninas kreivokai tai žiūrėjo, tačiau kai užėmė valdžią, jie iš tiesų šitą bandė daryti. E, buvo sukurta visa eilė institucijų, kurie turėjo užsiimti naujos tos kultūros formavimu. E, visas tas institucijas ir veikėjus galų, galų gale Stalinas išaudė, na, iš dalies e, dėl to, kad, kad jie labiau buvo asocijuoti su Trotskiu, su Zinovjevu, o ne, ne, ne su Stalino grupuotė. E, bet kurį laiką, kurį laiką bolševikai tarsi orientavosi į modernistinius dalykus, tai futurizmą, gana stipriai į konstruktyvizmą į dailę ir literatūrą kurią turbūt galima įvardinti negalima tai taip ir yra į kosmizmą na lietuvoj čia na futuristų Na, nu, nu, atsirado ten, ten trečiam, ketvirtam dešimtmetį, ką žinau, ten koks pranas Morkūnas ar Binkio, kai šiek tiek kūryboje tą, tą galima matyti, bet, na, trečia frontininkai, ko gero, arčiausiai to buvo. Su konstruktivizmu, kaip, kaip dailė, na, dizainė vienas kitas, ar, e, gal, ir, gal ir buvo tendencijos, bet čia architektūroje ar, ar dar kur nekažin ką mes čia Lietuvoje išvelgtume. Rusijoje to, to, to buvo daugiau, ypač monumentalioji propaganda komandai, kurią jie pradėjo tik, tik atėję į valdžią. Statyti visur paminklus, e, visą šalį užpilti plakatais ir, ir, ir išnaudoti mm, e, kultūrą, meną ir, ir, ir ypatingai dailę tiesiog savo, savo idėjų propagandai. Na, arba jeigu ne savo idėjų propagandai, tai bent jau kitų idėjų išstumimai stalinui įsitvirtinus valdžioj jisai visus tuos e, tokius eksperimentus ir vakarų įtakas nutraukė nutraukė kartą ir visiem laikam iki pat Gorbačiovo valdymo įsitvirtino realizmas kaip, kaip pagrindinis e, stilius, na, kuris buvo įvardintas kaip socialistinis realizmas. E, bendrai kultūrai, teatre, architektūrai, dailiai e, įsitvirtina, na, turbūt galima įvardinti kaip imperinis stilius, tai pompastiškas, e, didybės, kažkokie pseudo, pseudo orderiai, Mm, nu, iš, iš, iš kur jie ten atkeliavę, sunku pasakyti, ar iš Napoleono trečiojo laikų, ar, ar iš Nikolaus pirmojo, ar iš Stalino supratimo, kas, kas yra gražu ir, ir kas negražu. Bet e, šit, šit, šit, šitas e, vaizdu. Hruščiovo atodrekio mm, metais e, šiek tiek modernizmas vėl leidžiama daugiau mažiau, ko gero, tik teatrė ir dailėje jam egzistuoti, bent jau lageriuose nesunaikina tų, kurie tuo užsima. Na, sakykime taip, modernistinės tendencijos Sovietų Sąjungoje visą laiką buvo po Stalino kultūros e, idėjų įtvirtinimo, bet ehm, jos buvo kaip kontrkultūra, kaip alternatyvi kultūra ir lietė daugiau mažiau ten inteligentijos, e, kūrybinės inteligentijos pakraščius. Masinių ten jokių būdų nebuvo, greičiau atvirkščiai e, visą laiką buvo tyčiajamasi, e, kritikuojama, na ir, ir modernizmas suvokiamas kaip dekadentizmo, kažkokio supovimo, parsidavimo vakaram simbolis. E, tuo tarpu pačioj Sovietų sąjunga, na, įsitvirtė taip akademizmas, kad menas kūriamas pagal taisyklės, tos taisyklės aprašytos, menininkų tampama, kuomet e, įgyjamas e, koks nors sertifikatas, na, mokama, mokama ir, ir savarankiškų, nei šio, nei iš to rašytojo, dailininko ar muzikanto atsiradusių neturėjo būti. Čia vėlgi reikėtų ateiti prie, prie bolševikų na, pažadų liaudžiai. Na kągi jie žadėjo, ne, ne tik bolševikai, čia, čia bendrai antras internacionalas, tai iš vienos pusės socializme, kad e, bus įvesta 8 valandų darbo diena, nereiks naktim dirbti, ten vaikų ir, ir, ir moterų darbas apribotas ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, visas tas paketas, kurio ir, ir, ir šiais laikais dar ne viskas Lietuvoje gyvendinta. Atostogos apmokamos ten ir, ir taip toliau. O komunizme arba artėjant prie komunizmo, kadangi išnaudotojų nėra, E, pasaulinė revoliucija turėjo įvykti, tai yra visam pasauliu būti tik tai viena valstybė. Puikiai žinote, Sovietų socialistinių respublikų sąjunga, beje, kai ją kūrė, Leninas norėjo pavadinti Europos ir Azijos e, Sovietų socialistinių respublikų sąjungą, bet vėliau nusprendė, kad nereikia. Ir jeigu pažiūrėti simboliką ir, ir patį valstybės pavadinimą, taigi čia unikali valstybė, nes joje nėra geografinio apibrėžimo tiesiog sovietų socialistinių respublikų sąjunga. Kur ji, kokia, visur ir visokia. Ir beje, konstitucijai buvo įrašyta, kad bet kuris darbo žmogus pasaulyje gali tapti Sovietų sąjungos e, piliečių be jokių ten suvaržymų ir apribojimų. Tiesa, norinčių nebuvo ypatingai jau ten Stalino ar, ar, ar vėlesniais metais. Vienas kitas atsirasdavo, labai keistas veikėjas, bet tik vienas kitas. Na, gerai, Sovietų sąjunga su jų ten demagogija palikim nuo šaly, bet e, einant į e, kaip iš, turėjo išnykti, jau nežinau, kokiu, kokiu, kokiu būdu skirtumai tarp miestų ir kaimų, valstiečių ir darbininkų na jie aiškino kad e, kaimai pasidarys kaip miesteliai bet atleiskit tai jeigu jūs padarot iš kaimo miestelį miestą tai tai tada tai tai miestas yra o ne kaimas koks čia čia kaimas išnyksta o ne o ne skirtumas tarp miesto ir kaimo na bet e, tiek to Kadangi nebus e, valstybių, nereikės e, daug skirti dėmesio karam ir, ir, mm, ir nacionaliniam saugumui, galų galiai išnaudotojų irgi kaip ir nebus, tai tada nereikės e, tiek daug ir dirbti. Lenino akim Mm, reikės e, dirbti keturias valandas į dieną visiškai užteks, e, na, o kitą laiką, o kitą laiką, na, turėjo taip viskas pasiskirstyti, užsiminėjo 8 valandas, keturias savo darbą dirbi kažkokį ir dar jie ten ruošės, kad kaitalioti, kad specialistų nebeliktų. Visų galų meistrais visi bus. E, po to porą valandų skiri na, fiziniui lavinimui ir porą valandų kūrybai, menui, dailiai, teatrui. Iš visų tų jų fantazijų, aišku, nieko gero neišėjo, bet, bet e, tas, tas modelis, tos fantazijos, jos buvo skirtos tam, lokalus kultūros kūrėjai. Nebūtų profesionalių rašytojų, aktorių, e, teatro specializuotų ir, ir dailininkų ir taip toliau jeigu kur jam tai pavykdavo įgyvendinti tai viskas baigdavosi absoliučiu marazmu taip rašytojų ir aktorių nelikdavo profesionalių bet e, tai pasibaigdavo kad nieko nelikdavo galų gale valdančios nomenklatūros godumas na buvo toks nebuvo e, sutarė kad kad bus e, septynių valandų darbo diena ji tokia ir buvo ir šalia to dar po porą valandų visuomeninės veiklos. Ta visuomeninė veikla ir galėjo būti kokia nors saviveikla gamykloje, ar, ar, ar dalyvavimas kokio klubo gyvenime, ar, ar ten ideologiniuose renginiuose ir taip toliau, ir taip toliau. Tai rezultatas buvo toks, kad negana, kad, kad dirbi darbo dieną, kaip dirbęs, tai dar ir po darbo turi aukoti savo, savo laiką, atseit tam savo, savo, savo vystimuose. Realiai tas vystimas dažniausiai baigdavosi uh, Tiesiog nesibaigiančių ideologinių apdarojimų. E, ne iš pradžių buvo iš viso sugalvoję sugriauti darbo savaitę, čia tam, kad nu, nutraukti bažnytinių švenčių ir, ir liaudą švenčių ciklus. Buvo padarę penkių dienų mm, savaitę, be šeštadienio ir sekmadienio, tiesiog e, visi gyventojai suskirstyti į, kad čia nepamelavusi, keturias kategorijas ir, ir vieni vieną dieną ilsisi, kiti kitą. E, po vaikų susilaukti neįmanoma, nes arba žmona, kuomet ją išeiginė tėvas dirba, gamyklose išeidavo, kad e, techniniai darbuotojai inžinieriai vieną dieną nedirba, o jos darbininkai nedirba. Na, visus tuos eksperimentus su savaitės dienom spjovė ir kalendorius ir, ir nutraukė. Bet e, buvo šešių e, valandų e, dienų, atsiprašau, darbo savaitė, o galiausiai jau čia Brežnevo valdymo metais, valdymo pradžioje nusprendė, kad reikia įvesti šeštadienius kaip išeiginės, bet už tai pailginti darbo dieną tokią pat sistemą, kurioje ir, ir mes gyvename. Iš visų pažadų, kad e, socializme reikės mažiau dirbti ir e, galėsi e, tiesiog valstybė tau garantuos, kad tu turėsi kasdien po porą valandų va, tai kultūriniai, meniniai, dar kokiai veiklai, na, išėjo didelis šnipštas, nieko čia daugiau laisvo laiko sovietiniai gyventojai neturėjo negu prancūzai, anglai ar, ar, ar kokie nors švedai. Na, lyginant, aišku, su Afrikos gyventojais džiunglių žemdirbiais daugiau laiko buvo, bet, bet čia greičiau industrinės visuomenės pasiekmė buvo negu kad, ne, ne, ne, ne, ne, negu kad e, konkrečios e, politikos. Tai gerai, e, kaipgi visą tai veikia. Mm, e, visų pirma, aišku, sukurtos e, kultūros ministerijos, kurios ir turėjo kontroliuoti viską, kas veikiama kultūros sferoje su gana didelėm lėšom. Kultūros organizatoriai kuriami kultūros mokykla tiesiog veikia Vilniuje ir ruošiami žmonės, kurie arba saviveiklos organizatoriai, na, muzika, teatro šokis, namų, Mm, kurį laiką iki Hruščiovo veikė net kinematografijos ministerija. Tiesa, ta kinematografijos ministerija Lietuvoje nei vieno filmo taip ir nesukūrė. Jie užsiminėjo kino salio organizavimu, kino projektorių, kopijų gamybą ir taip toliau. Mm, e, kadangi Sovietų sąjunga vis tik jau modernistinis projektas, kaip keistai tai beatrodytų, e, aišku, kad masių kultūra E, veikia, buvo kuriama, buvo formuojama. Na, ji jau formavosi ir, ir Rusų imperijos pabaigoje, bet, bet prie sovietų pasiekė labai aukštą e, lygį, kitaip tariant, tai gavo komercinę prasme. Na ir Sovietų sąjunga buvo unikali valstybė e, štai, štai dėl ko. Vidaus vartojimas, pinigus mokėjo, kaip žinote, nors tie pinigai nekonvertuojami ir, ir iš viso kai ką norėjo, tą su tais pinigais valstybė išdarinėjo, denominavo, kaip tik tai mm, jai prireikdavo, bet e, ir pinigų perkamoji gale Sovietų sąjungoje buvo. E, bet kadangi prekių ir paslaugų kiekis labai mažas arba jos labai brangios nedekvačiai, e, <clears throat> tai pinigų dideli kiekiai tiesiog kaupėsi gyventojų rankose. Kažką su tuo reikėjo daryti ir tas kažkas buvo surastas. Tai, na, tikrai stebuklinga valstybė, 40 procentų biudžeto, na, ne, ne visai 40, 32, 36 vidaus biudžeto buvo surenkama iš alkoholinių gėrimų, sakant, kultūrinio gyvenimo formų, spirituotas vynas ir degtinė buvo tapęs pagrindu. Na, tai gerai, o antras kas, antras pinigų surinkimo šaltinis po, po alkoholio Nes iš pradžių bolševikai sausą įstatymą buvo įvedę, bet tai prasidėjo toks samagono iš bet kokio taburečių varimas, kad, kad na, suprato, kad su tuo ne, ne, ne, nesusidaros. Ir, ir trečiam, trečio dešimtmečio e, pabaigoje degtinė ir alkoholiniai gėrimai buvo na, reabilituoti, nereabilituoti, valstybė ėmė jais prekiauti, užsidirbdama milžiniškas lėšas. E, antras pagal pajamų šaltinius, galvojat, nafta, ten kokios, ne, nieko panašaus, kinas. E, pajamos iš kino vos ne penktadalis valstybės vidinės. Ir kinas e, yra valstybės ekonomikos pagrindas, na tai čia jau kažkokia postmodernė jis primena, bet na, Sovietų sąjunga buvo tokia. Išorinės pajamos taip iš gamtos išteklių, iš pradžių miškas, e, grūdai ir, e, ir auksas, e, vėliau dujos, nafta ir metalai. Na, o vidinės pajamos štai iš kokių dalykų. Tai aišku, kad labai didelį dėmesį kreipia į tokią sferą kaip kinematografas. Na, bendrai turbūt galima šiek tiek pabandyti apibūdinti visas kultūrinės epochas. Viduramžiais, kas yra pagrindinis kultūros e, reiškinys ir, ir visko po, ko, viso ko pagrindas. Tai kaip menų simbolis - muzikos, e, vitražo, architektūros, e, skultūros, dailės, neraštingų visuomeniai, bažnyčia yra komiksas, skurdžio Biblija, komiksas eiliniam gyventojui. Kad iš, iš paveikslėlių suprasti, ką jam ten bando kunigas per, per mišas pasakyti ar po mišių. Renesanse pagrindinė viršūnė visko tampa iš dalies e, e, epinės, e, epinio tipo poemos. Na, da, da Vinčis kaip įsikūnymas turbūt geriausiai tai, tai atspindi, bet galima Dantę prisiminti, galima uh, kitus ten Arijostą tai ir, ir kitokius veikėjus. Taip, poemos seka, seka Vergilijum uh, arba Romėnu. Uh, romėnų kitais autoriais, oracijom gali ir, ir, ir panašiai, bet bet kuria. Tai, tai yra visako viršūnė. Na, Lietuvoje mes šiandien su viduramžių katedrom, nes nebuvo galimybė čia jas labai statyti, e, nei, nei su renesansu nesublizgėjom, bet atsiranda, atsiranda ir turbūt galima sakyti, kad šitą lietuviško renesanso įsikūnymas tai, tai mūsų istorijos yra Talbėdas, atsiprašau, Strichovskio ir, ir panašių į metraščių kūrimas. Epas, epas kaip istorinis pasakojimas. E, barokė vis, visų menų sintezė e, buvo be jokios abejonės teatras, konkrečiai opera, nes ten taip architektūra, dailė, e, viskas vienam, vienam flakone. Apšvietos, apšvietos epochoje pagrindinė pagrindinių na, visko sintezė e, tampa iš dalies muzika, bet, bet, bet tik iš dalies e, romanai. Romanai e, tiek komerciniai pramoginiai, tiek auklėjamieji edukaciniai nei vienų nei kitų dabar niekas paskaityti negali nes ten nuobodybės įsikūnimas bet romanas kaip kaip visko visko savotiška e, viršūnė nagi rašė ten tuose romanuose apie viską nuo gamtos aprašymo iki e, ištisų e, skyrių skir, skirtų muzikai ir, ir, ir, ir apmastamam ir pergyvenimam ir taip toliau ir taip toliau raštinga visuomenė e, ima formuotis gal yra kam skaityti kasgi modernizmo epochoje pagrindas na modernizmo arba devyniolikto amžiaus perėjimą iš apšvietos į mūsų laikus neolyrinė, na, kaip čia pasakys, mm, maironinė maironė pas visus atsiranda, bet pas ką Maironis, pas ką Bodleras ar Rembo, bet, bet atsiranda. Nuo, nuo Bairono, taip sakant, iki Vinco Mikolaičio Putino. Mm, ir jau visiško industrinio modernizmo pagrindinis visko sintezė kino kinas kino teatras na vėliau televizija ir ir dabar čia turbūt internetiniai serialai ir taip toliau ir nors į kiną ilgą laiką žiūrima su panieka kai kaip kažkokią našlaitę ten nu, su teatro net lygint negalima nu, bet bet gal galvočiau ir sakyčiau kad nuo trečio dešimtmečio tai jau buvo nobizmo praiška ir nieko daugiau. Nes kinas ir yra e, šiais laikais e, nu, sintezė menų. Nuo, nuo vaidybos iki scenarijos kaip, kaip kažkokio pagrindo, nuo, nuo, nuo, nuo apšvietimo kaip, kaip tapybos su, su, su spalva ir šviesa ir, ir, ir, ir, ir, ir panašiai na ketvirtą va ketvirtą keturioliktą valandą jeigu sveikatos e, kas e, turės tai apie kal kalvio ignoto teisybę galima kaip socialistinio realizmo kūrinį pakalbėti na o mes galų gale pasiekėm socialistinį realizmą kas tai tokio e, tai stalinas ir bolševikai bendrai jie niekaip negali visi turi būti vienodi tai kodėl tarp tų vienodų atsiranda vienokių ar kitokių gabesnių žmonių padarykim visus vienodais aktoriais, visus vienodais dailininkais, visus vienodais rašytojais. Ne, nieko neišeina. Kokiu ten ta liaudės kūryba, kaip ją beskatintų ir beauklėtų, vis tiek atsiras kažkoks Mm, nieko nemokytas, neprižiūrėtas, kuris jums ir parašys geresnį romaną negu visi ten tie jų profesionalus rašytojai kartu sudėjęs. Tas pats su muzika, su architektūra ir, ir taip toliau. Kad viso to neliktų, Stalinas e, Maksimo Gorkio kaip autoriteto iš Italijos e, grįžusio organizuoja kūrybines sąjungas pagrindinė iš jų buvo rašytojų kūrybinė sąjunga tiesa ten tiek ilgai užtruko kad kad ją vėliausiai ir sukūrė bet buvo kompozitorių sąjunga e, muzikų architektų dailininkų na rašytojų e, Vėliau čia Brežnevo laikais Lietuvoje dar atsirado, bet čia Lietuvos unikumas e, buvo fotomenininkų sąjunga atsirado vieno kauno fotografo dėka kuris taip tokius gerus santykius turėjo su brežnevo dukra e, galina kuri na ten daugiau gal save buvo atradusi alkoholyje ne ne negu kad dailėje kad ji įtikino jog reikia reikia leisti dar dar dar ir tokios e, kūrybinės sąjungos veikimą e, kūrybinės sąjungos jos nustatė narystę griežtą ir įtvirtino tokią tvarką E, tavo kūryba negali būti niekur publikuojama, jeigu tu nepriklausai tai sąjungai. At užburtas ratas. E, tu nerašytojas, jeigu nepriklausai sąjungai, tavęs į tą sąjungą nepriema, jeigu tu nieko nepublikavai, nieko neparašiai. Kad tau leistų publikuoti, ką nors parašyti ir paskelbti, tai ten 3-4 metus tave ten auklės prižiūrės, e, aiškins tarybinė sąjunga darbuosius, jaunųjų ten sekcijai rašytojai priklausysi, nors tau gal jau 90 metų, aiškins, aiškins ir aiškins. Tas pats su dailininkais, tas pats su, su, su kinematografininkų dar sąjunga buvo taip. Visur, visur, jos formaliai kaip ir visuomeninės organizacijos, bet realiai tai buvo valstybės mm, ranka jungianti ir kontroliuojanti, prižiūrinti visus, kurie užsijima e, kultūros na, industriją, e, kultūrinių produktų gamybą. E, Stalinas ir Gorkis suformavo socialistinį realizmą kaip pagrindinį metodą. Kitaip tariant, visi ten tie futurizmai, konstruktivizmai, imaginizmai, fovizmai ir impresionizmai buvo paskelbti kaip karius ir už juos galėjo ir nužudyti, tiesą sakant, jeigu atkakliai jų laikysis. Vienintelis metodas socialistinis realizmas, na, ką, ką tai reiškia? Na, realizmas kaip realizmas 19 amžiuje atsirado. Uh, prancūzijoj anglijoj čia turbūt nuo nuo nuo dikenso e, ga ga galima ieškoti šaknų na šiaip zolia ir balzakas na tokie realizmo banginiai e, bet jisai socialistinis dėl ko dėl to kad tarnauja socialistinei visuomenei ir sociali to jisai ir socialistinis ir jo tie trys bruožai herojiškumas ką reiškia e, negalima vaizduoti visokių degeneratų vagių kaip pagrindinių veikėjų ar, ar, ar ten kažkokiu. Nu, daugiau daugiausiai gali būti, kad štai jisai čia toks besiblaškantis, besiblaškantis, bet blaškas blaškas ir kūrinio pabaigoje susideda su, su, su ir, ir taip toliau. Gali būti, aišku, koks ten e, herojus, na, mm, e, tragiškas, kol kol bolševikų partijos nėra tai koks ten dekabristas teroristas sukilėlis maištininkas gali tokie tokie dar leidžiami antras liaudiškumas liaudiškumas tai tu, turi būti vaizduojamos masės na grafas montekristas herojus herojus be abejo o kodėl ne, nepatinka o jisai neliaudiškas jūs matote grafas milijonierius savo asmeninius ten, ten poreikius tenkina keršydamas tiem žmonėm kuriuos nuskriaudė ne Jokių grafų, jokių montekristų socialistiniam realizme būti negali. Turi būti liaudiški. Liaudiški kaimietis, darbininkas, geriausia ar blogiausia atveju gal ten koks inteligentas. Jis turi remtis liaudės masėm, atstovauti jas ir, ir tik tai apie tai rašyti. Negalima jokio kūrinio, kad ten susirinkę du, du dailininkai ir trys ir, ir savo, savo ratelėje ten, ten, ten, ten seksualinių alkoholinių fantazijų pasauly gyvena ne to būt negali ir trečias idėjiškumas kiekvienas meno kūrinys turi turėti aiškų ideologinį užtaisą kitaip tariant garbinti sovietinį režimą ir kritikuoti visus kitus e, režimus aprengti meno rūbą ideologinės nuostatas. O tų ideologinių nuostatų, taigi ten pylėsi kaip iš daug gausybės rago, nes, nes kadangi valstybė visko užsima, tame tarpe ir, ir, ir e, ekonomiką ir, ir pasaulinius karus kariauja ir pasaulinės revoliucijas kursto, tai ten spėk tik tai rašyti e, pagal poreikius. Tai to užsimanys, tai tai anu. E, Stalinas nutraukė ir tai ten nevykusius bandymus remtis vietos nacionaliniam kultūram, nes, na, kaip žinot, Sovietų sąjunga formaliai tarsi federacija. Tai kurį laiką, apie septynis metus, buvo naudojama korenizacijos politika, E, sukurti visom tautom e, ir tautelėm savo abecelę, surinkti jų epus, leisti nacionalinės e, knygas, sąjunginėse respublikose įkurti kino studijas, dailės akademijas ir taip toliau, ir taip toliau. Stalinas įsitvirtino valdžioje ir visą tai nutraukė, kad pagrindinė kalba rusų, dominuojanti kultūra rusų, na, biurokratinė turbūt sovietinė kultūra, E, pasaulio istorijos centras yra Rusija, na ir, ir tos Rusijos istorijos pagrindinė figūra Leninas ir, ir, ir Stalinas. Be ypatingų pakeitimų visos tos nuostatos išliko iki, iki pat pabaigos. E, Stalinas sukūrė dar vieną koncepciją, Taip e, jis ten sukūrė, jis ten studentam kalbą kartą rėžė ir jam matyt pačiam patiko. Sovietinė kultūra ji e, turi būti e, nacionalinė forma, bet ideologiniu turiniu. Kitaip tariant, jūs Lietuvoje galite šokti kokius norit klumpakojus su šiaudiniam skrebelėm senoj rodytis ir netgi savo nacionalinius poetus turėti. Bet jie turi būti tokie, kaip, nežinau, Julius Janonis, e, Salomėja Neris ar, ar, arba ansamblis Lietuvos Nu, taip, tą priedangą pro tą pseudo folklorą pratemdavo normalų folklorą ne, ne visi rašė, kaip, kaip, kaip ne, ne, nežinau, ten Antanas Venslava ar dar kokie socialistinio realizmo žinovai. Čia, čia beje, jie tikrai žinovai, jie tarpukario universitete socialistinį realizmą studijavo VDU ir, ir bandė ten. Radžvilas arba Kostas Korsakas, Antanas Venslava, po to dar, dar, dar tas būsimas e, Budelis ir baisinių romanų autoris E, Gudaitis Guzevičius, irgi mm, humanitarai, kolegos mūsų. Linkėjimai jam į pragarą nusiųskime. E, socialistinis e, realizmas nuo 49 metų dar buvo prieš pastatomas ir kosmopolitizmui. Kosmopolitizmas tai europinės kultūros tiesiog plėtrai. Čia už Danovo ir Stalino vėlyvi E, kova su įtaka iš vakarų, kova prieš džiazą, prieš rūbus, prieš jaunimo subkultūras, prieš muziką, prie, prieš dailę, prieš literatūrą. Ir kovoja jie ir kovoja iki pat kokių 80 septintų, aštuntų metų, kuomet e, Gorbačiovas ten tos ideologinės e, gniauštus truputį atlaisvina. Na, kad kovoti reikia turėti struktūrą, kuri prižiūri ir koordinuoja. Tai ji buvo. E, nuo rajono iki srities, iki respublikos, iki visos sąjungos, komunistų partijos ar centro komitete, ar respublikiniam ar srities komitete ar miesto ir, ir rajono komitete visur buvo ideologijos ir propagandos skyriai arba tiesiog ideologijos skyriai. E, toj biurų sistemoje, kuomet ten 10-12 žmonių valdo teritoriją, susirinkę e, partijos mm, ar centro komiteto, ar, ar miesto rajono e, biure, Trečias, na, pirmas tai, tai pirmas sekretorius, jis kaip ir pagrindinis vadas. Antras, kaip visada koks nors ten atsiųstas iš šono, na, rusas tradiciškai ir ne, ne vietinis gyventojas komandiruoja. O trečias, tre, tre, trečia figūra visada buvo, buvo, buvo ideologinis, e, sekretorius ideologijai. Na ir tie sekretoriai ideologijai ir kultūra, ir kultūros sistemos veikimu, ir cenzūra, ir priežiūra, ir represijom, ir, ir, ir e, pagalba, arba meduolio ir, ir lasdos pagalba, e, dresiravo ir prižiūrėjo kūrybinę inteligentiją, e, bei procesus, kurie vyksta, vy, vy, vy, vyksta E, visuomenei turint omeny kad e, dauginimo platinimo tiesiog demonstravimo viskas buvo vienose rankose tai yra valstybės tai yra partijos tai yra partijos viršūnė tai yra ideologinis skyrių tas dresiravimas buvo žymiai efektingesnis ne negu kada nors kokiais nors laikotarpiais tai tikrai ne ne bažnytinė ne ne ne valstybinė ir na jau apie tarpukario lietuvą kur tiesą sakant kur ką tu ten nori karinė cenzūra buvo bet bet ypatingai ten kad kad kažką, jeigu tu nelinkęs ne, ne, ne į terorą, koks nors seseras e, maksimalistas, ar, ar, ar šiaip ten smetona nušauti. Valdemarą gal nu, nušauti labai nori. E, tai kitiem, e, taip valstybė galėjo Bet šiaip, kad ten draustų, uždraustų, nelabai įsivaizduojama buvo. Tuo tarpu Sovietų sąjunga, tai čia ne tik, kad neįsivaizduojama, tai tiesiog buvo. E, praeities, praeities knygos, e, periodika ir visa tai, kas netitinka oficialios ideologijos, e, slepia, prižiūrėjo visą tai prisidengiant valstybės paslapčių apsaugą atskira struktūra, glavlitas vadinamas, vyriausiai paslapčių apsaugos tarnyba, taip jeigu visai išvertus. Ir tas glavlitas darbavosi e, ir sąjunginiu mastu, ir respublikiniu, ir, ir netgi didesnėse miestuose, Kaune skyrius buvo ir taip toliau. Jie prižiūrėjo, ką galima rašyti, ko negalima e, ką galima išspausdinti, ko negalima. Nusiritė iki to, kad naujametinius sveikinimus ir, ir tuos glavlitas cenzūros sistema. Rusijos istorijoje tai gal nieko naujo. E, tokia sistema laikų Nikolajus I tą tiesiog sukūrė kaip, kaip valstybinė institucija, cenzorius, iki Nikolaus II 80 metų, kaip sakant, kontroliavo viską, kas viešai daroma. Bet tai visgi buvo dar, dar e, žiedeliai. Sovietą glavdito sistemą ir, ir visko, visko cenzuravimas ir draudimas buvo visą apimanti. E, totali ir, ir tiesą sakant labai, labai tokia manipuliuojanti. E, kultūra, santykis su, su sovietinė kultūra. Na, visų pirma, Lietuvoje jau buvo europinės tradicijos pakankamai daug ir, ir pakankamai aktyviai įsišaknyjusi. Nieko čia Kauno kultūrinis gyvenimas ypatingai nuo Varšuvos, Talino, Rygos nesiskyrė. Taip, čia skudžiau, mažiau, bet, bet nesiskyrė. E, toli gražu čia ne, ne, ne papuasai kokie ir, ir ne iš dekumų berberai atklydė. E, kalbų, su kalbom viskas gerai buvo, gimnaziją baigus, na, norom, nenorom porą negyvų kalbų mokė gra, graikų ir latynų, bet, bet ir kitas, vokiečių, prancūzų mokė. E, mokė taip, kad gali rašyti, kalbėti ir skaityti, skirtingai nuo, nuo šių laikų, kai, kai, kai net ir lietuviškai nelabai žiūriu, jau, jau kas ir parašyti sugeba e, jeigu gimnaziją baigęs. E, šalia to buvo buvo iš išorės kad nevežtų visokio ideologinio šlamšto tai tai ten nacių literatūra antisemitinė literatūra bolševikinė iš iš sovietų sąjungos bet šiaip na kaune pardavinėjo nuo nuo trečio dešimtmečio izviestijas kioskuose pagrindinį valstybinį sovietų sąjungos laikraštį ir niekas tame nemato jokių, jokių problemų. Veikia knyginai su, su, su sovietinė literatūra, noro tik turėjo, gali skaityti. Radijas, radijo epocha prasideda, klausyk tu ten, ta, ta, kokius tu tik nori, nori vokiečius, nori anglus, nori, nori, nori sovietų sąjungą, kad, kad, kad ir e, Kinija ir Japonija, jeigu e, aparatūra tau, tau leidžia tai daryti. E, sovietų sąjungoje visus tuos ryšius nutraukia uždaro ir ir arba taip kontroliuoja kad ten pro pro tą kontrolės sistemą mažai kas prasiskverbia jaučiasi lietuviai kad mus apiplėšė mus apribojo santykis su lietuvių nacionaline literatūra. Iš pradžių labai neigiamas 40-43 metais, e, karo metu staiga susgrimba, kad reikia išnaudoti ką tik įmanoma, Maironį, Donelaitį, visus, kas tik tai e, negero parašė apie Lenkus, apie, e, apie kokius ten caro valdininkus, e, apie kryžiuočius, jeigu neigiamai atsiliepia, visą tai galima leisti, na ir, ir prisidegiam tą tokiu įsivaizduojama lietuvių literatūros antivakarietiškumu, šis beitas gana sėkmingai buvo daroma. Mm, e, kova prieš religiją, ypač katalikybę, na tai čia tiesą sakant, ji buvo pati intensyviausia Lietuvoje, su jokiom kitom religijom, kiek vargo sovietai neturėjo kaip su katalikas, na, e, Romos popiežiaus klauso, Stalino neklauso, negarbina bažnyčia valdžios. Na ir, ir iš tiesų disidentinio judėjimo pradžia ir, ir kontrkultūrinio visokia veikla, ji tiesiogiai susijusi su tuo, kad, kad, kad bando sukurti ateistinę e, komunistinę visuomenę ir daro tai per smurtą, per gravimą, per bažnyčio atiminėjimus, e, uždarinėjimus ir, ir panašiai. Bendros kalbos nerado. Galų gale rusifikacija. Na, lietuviai jau to rusifikavimo buvo buvo prisiragavę carų valdžioj. Prievartinio, masinio ir, ir, ir visuotinio. Kiekvienas bandymas dar labiau išplėsti rusų kalbos naudojimą Lietuvoje susilaukdavo baisiausio pasipiktinimo, baisiausio priešinimus ir, ir nors lietuvių kultūra ir, ir dauguma na, polilingvistinė, Tai šiais laikais čia eilinį lietuvį, kuris trys kalbas, na, vienodai blogai, bet visgi moka, tai joks čia nestebuklas. Ir keturias ir penkias moka. Niekam čia nepasigirsti, kad štai aš galiu skaityti ten keturiom slavų kalbom, e, vokiškai ir, ir angliškai, na, sakys, nu ir kas. E, bet čia mes esame unikumai tiek pasaulyje, tiek, tiek Europoje, ne visur tai yra. E, tačiau rusifikacija, ypač vėlyva, nu, nuo 79 metų Taškento konferencijos, kuomet paskutinė rusifikavimo banga jau, jau, jau tokio lygio, kad ten lietuviškai filmų nedubliuoti, tame tarpe ir animacinio, koncertuose būtinai ketvirtis dainų ką tu ten bedainuotum, turi būti tarybinio autoriui rusiškai atliekamas, e, skaičiuoja, kiek lietuvių miestuose gyvena ir taip toliau, ir taip toliau. Šita rusifikavimo banga ją atvedė prie to, net ir labiausiai Juozas Baltušius, jau, jau net ir jam e, visą tai buvo e, per daug, per, per, per sunku ir, ir, ir, ir tiesiog per toli. Gerai, apibendrint apibendrint matyt galima galima tai kad žlugo režimas e, žlugo ir ta kultūra tačiau e, tęstiniai reiškiniai šiokie tokie išliko ir dabartinė ypač ta tokia institucinė oficiali e, reprezentacinė lietuvių kultūra na ji turi turi šiokį tokį sovietinės kultūros paveldą tam tikrą kvapą tam tikrą manipuliacijų tam, tam, tam tikrą dirbtinumą ir tarnavimą na tik dabar jau nebe partija ir vyriausybė, o tiesiog vyriausybė, turi ši, šitokių bruožų. Savarankiškai egzistuojančių menininkų, ypač e, nekomercinių, na, yra nedaug Lietuvoje, stipriai priklausomi nuo, nuo valstybės skiriamų fondų, nuo ar, ar specializuotų ten visokių mm, e, premijų, grantų ir, ir, ir, ir, ir panašiai. E, na, iš kitos pusės e, cenzūros mechanizmus, kaip ten kokia vyriausybė be bandytų įjungti, jie Lietuvoje neveikia ir, ir, ir matyt, ačiū Dievui, kad neveikia. E, ir visokių kliučių gritis ir nuvertimas mm, na, daro, daro Lietuvos kultūrą atvirą Europos kultūrą, na ir tam tikrą prasme turbūt galima kalbėti, kad dabartinė būklė ldk laikų negu kokių ten carų valdžios ar ar ar sovietus labiau socialistinis realizmas tai dabar greičiau ironiška šypsena juoką ar ar ar ar sarkazmą sukelia o ne ne ne vargu ar surasime žmogų, kuris rimtai bandytų vadovautis ar, arba, arba kurti to socialistinio realizmo e, metodą. Bet žinoti jį reikia, interpretuoti Sovietų e, sąjungos e, meno kūrinius. Reikėtų be abejo visą tai ir, ir mm, per mokyklas išaiškinti, kad tokių ten nesibaigiančių diskusijų apie Salomėjos nėries poezijos e, E, vaidmenį, na, ko gero būtų kuo, kuo mažiau garbinti, ten tų sovietinių autorių nereikia ir gatvių jų, jų vardais ar mokyklų vadinti, jo labiau dar tokių, kurios niekaip nesusiję, e, bet e, pasakyti, kad tai, tai buvo rusų okupantai, kaip iš išorės atnešta stichinė nelaimė, irgi ne visai išeina. Nu, totalitarizmas palieka labai gilius pėdsakus visur ir, ir nežinia, kiek laiko dar tie pėdsakai gali išlikti. Tai gerai, dėkoju už, už, už dėmesio ir visiems viso geriausio.